iaia ilun, almost blue. Ilun iaia ilun, irrati drama, David Santorok idatzi du, Ales Mendizabalek egina. Ondoko hau euskarazko bersioa da, italirazko bersioa ere existitzen da. Personaien aurkezpena. Ni FESTAREN espiritua naiz. Ni Xabi nauzuen etxeko nagusia. Ni ordea Lars Knights eta duela gutxi Xenia neska lagunarekin utzi dugo. Ni Xenia naiz eta Larsekin duela gutxi utzi gara. Ni Maria naiz etxeko nagusia. Ni Anna naiz festa ontara gombidatua. Ni ere festan gombidatua naiz eta karel izena dut. Gu ere, gombidatuak gara. Ni, Lara naiz. Ni, Juto. Eta ni, Max. Ongetorriak, zarzet ezte, festaren espiritua nauzue. Ez dut inoitzu txegitaen kauzu hauetan. Dendenak ezagutzera alegatzen naiz, zuek ere, banan-banan. Beti dago heldu berriren bat, amudio berriak, lagun berriak, auzo sudur luzeak, nik begirada bat besterik ez dut behar guzti hauek antzeman, eta beraien gan nire zarrarazteko. Asko dira gazte eta ez horren gazte, haietako iruk ez dakite urrengo amar urtetan hilko direnik. Zei pareja bananduko dira, bost pertsonek irri zaldatu, baten bat ama bihurtuko da gaur gauean, eta besteren bat aita ez izaten zaiatu. Bazzuk beti amesten jarraitu, eta beti gauz izango dira. Beste batzuk nekatutak dira jada. Ez lerditu orain ordea, niemen zuen zat nauzue. Gaurko gauean zuen irla naiz, zuen angeru zaindaria. daria. Festari mamian gaude, murgildu nirekin. Aupa Lars, ongetorri. Ara Lars, bazen urdua. Aupa, kaxo, barkatu, berandu xamare dut. Iritsi zara zuere, eta horrek kaxola du. Eman berokiak niri eta segi buelta bat egitera. Hori da, zatoz, Lars, oso ondo. Goazen bezalkian erdietzan dako neska ederraren gana, arekin solastea, ez da erraza, baina nire kutxunena da, eta ea lortzen dudan napur bat animatzea. Kaxu Xenia, ez nekien zuere hemen zinenik. Denbora pixkat, pasada. Ez da ino ez nakoa, denbora. Eta denbora badoala, desastre hau. Nire zati bat bihurtu da topo egin dugu berriz. Beraz, topa? Ah, bai, las. Nolatan zu bakarrik? Ez dago... Ez, ez. Ah, bueno. Obe horrela, hau da, ez, eh, barkatu bai, ez. garbi dago. Ezan nahi dut. Ze demonio! Dendenak niri gertatu behar. Ez bat antolatzen badut, hauzoak kexazen dira. Umetan, errubeola eta txarampina izan nituen. Oztu naiz, takatarroak hartu ditut, behin eta berriz bizitzan, eta tren guztiak galdu ditut. I, baso bat besterik ezuan, izango dituzte gehiago, ez? Niri ordez pentsatzen duen buru hau, ezin duten gainatu. Mm, beh. Mm -hmm. Ezagunak zarete dirudenez. Suerte, Lars eta Xenia nik nire jirabirarekin jarraitu berdut. Ah, begira biaiek, ez ote daude herrietan berriz. Aizu, galdetu nahi nizun, Chicagoko kongresu hori dago? Bai. Ezin naiz joan noski, bidaia ez didate ordaintzen. Baina ezagutzen dudan irakasle bat doa, nire lanak aipatu ditu. Baina nik eh, ez ditut oraindik eh, argitaratu. Aha, baina uste duzu kongresuretan nire lanak aurkeztu ahal dituela, bereak balira bezala? Bai, ahal, ahal. Nola liteke, olakorrik ezin da egin? Bueno, tipikoa da. Eta zuk, zer dakizu? Zu zara, galdetu ditasuna? Tipiko, alde mendik. Aguanta tu behar bi hauek. Halako ekin Halako ekin ahaidutnik guas su calderà, e hanno la moldazza Andrea. Ordago Maria, Japoni argo un bidatu arekin duz. Eta zu non dissa Oh, sakatik. Baina gure izkuntza hitz egiten duzu. Apurtxo bat, sumimazen. Eta nola duzu izena? Iuto. Iuto, zer nahi duzu edateko? Martini bat? Bai. Edo gin tonic bat? Vai. Alla frutta succubat? Vai. Baina-baina, Suene beti bedi satendu sue bai? Bai. Ondo, ondo, e a ser dugun hemen. Ah, de na primeran. Sala danzan, ga guardiko kampaiak puska batetik joak. Eta hau azera besterik ez da, zurrun biloaren begian gaude. denak topatzen dira, erlajatzen dira, baina saina handago oraindik lartzikin bezalkian. Bada zazoi bat izketan ari direla, arnazerako pausa bat beharko dute ba. Maria, zuzara etxeko nagusia. Lars, txantxarik edan gabe dago oraindik. Lars, zeo oser edan nahi? Su vodka salea zara e sbana Ta hori, hori indik bada jaterik inguruan, begira. Baina mugitu zaitez, bestela... Bai, eskerik asko, jateari dako kionez, lasai, nahiago dut itxaron, nire arrizkurako. Harri nintzen esaten agian zure imaginazioa da. Imaginazioak, erlea, ez dian pentsa arazten du. Eh, Bicia da benetan. Bai aurrera egitea bultzatzen zaitu. Nahi ala ez, berdin berdin. Gaurko eguna horia da. Horia. Elkar ezagutu genuen ostira laura bezala. Uda berrian. Gogo handuzu jolaza? Zer kolorekoa ote zen gaua? Gorria, geresi gorria. Gerezi gorria. Baina gaua, ura izan zen, Lars koloreak ere aldatzen dira. Zer demontre, gehienetan denak erakartzen ditut, baina bi horrekin gaur ez dago zer egiterik. Gupailduta daude, blusarekin, ilun. Ostera, xavi ura frenatu berrean dago, beti bezala. Badator, indarre zeltzen nau. Ei, xavi, poliki, Iliak ez tira niri, aldu da nahi egiten ari naiz. Hey Max, dena ondo? Anarekin berriz ere herrietan ari zineten ala? Ah, Xavi, horren, eskuza bala. Ni, nik guzia maite dut, guztia. Bai, dena ondo. Ale zango nuke. Ara hor, an, horrek ez daki izilik egoten. Horrengoan Lara gixakoak jazan beharko du. Orain zorbalda ematen ari zaidala probe txatuz, zu joan, naiz? Alako gauzak pentsatzen duten horietako bat zara zuere. ere. Ni, zer gauza? Hau. Eta zer ezan dut, zer egin dut, zuk hori pentsatzeko. Horan zehazki ezinti zut Zer ezan dut, naiz ezan dut, ez naiz gogortzen baina ez naiz hori zinezten duen bakarra. Ez, eh? Eta nor gehiago zinezten du ba? Ez dakit, baina baten batek seguru zinezten duela. Kristo santua! Lara, zatoz, etorri dantza egitera. Entzun zer ipini duten. Bai, hobe, hobe. Ezkerrak nire bila etorri zarela, garel. Bestela, hata txikituko nuke ura. Txikitu nazazuni, ez naiz kesatuko. <laughs> Eta zer placer legoke orduan. <laughs> Laster kadoa denbora, jarioan garagardoa. Gauako ordubiak dira, eta hemen zutik dente, gutxi batzuk besterik ez dira geratzen. Baina amore ez dute ez ematen. Lars eta Xenia handaude urandik ere, bata besteari eskua helduta. Baina haien zat, ni haien goibela, blusa naiz, zuilik. No, nola tangertatu gertatu izan da, Lars? ez zitzedan inoez bururatuko amaitu aliz. Niri ere ez, baina nik uste nuen zuke zen nuela nahi. Noski nahi nuela, zergatik ez idan berriz eskatu? Ikusten, ez dugula lortu elkar ulertzen. Nire gogoan zintu dan, gau eta egun, zure gatik eta zuretzat ezistitzen nintzen. Amodioa dezira nuen lehenengo musua eman genionetik. Agian, den dena zen nuen baina ez esenez nire bihotza errudun, gaztaroa baizik. Zer kolorekoa zen gure musua? Laranja. Laranja bortitza. Dirudienez, bi hauei ezingo diet eman, Haien esku besterik ez dago irten bidea. Ardura gaite zen apur bat besteetaz. Begira han xabi lehioan zorabiatuta. Zenetik joana dirudi, joan adirudi. dendena ciuri ciuri, leioti campo. I parpoloco vista, e e l'urra elurra emendic aragnò, icus mugaragnò. Erori e elurra erori. Elurra eror denean ordea, es duo cic egiten. Ta, nortzu cari dirao yucahan. Bifoca Bifoka izuzean, ah, nire cioè, gana datoz. Araan karel arza. kim arpoiarekin zuntxitua. Ah, oh! Xavi, Xavi! Xavi, festa anna mai tu ondamen dian amaitu ez dadin. Egin ezazu ser? Eh? Ero tu al garaido. Lara, Anna. Serker kertatzen Kuntus! Kontuz! Arranoa baina, karel da. Inor ez da horrela erortzen. Profesional bat da. Begira hemen, maitxo bat, lampara bat, eta botila bat txikito ditu. Kare! Ezkerrak botila, huzik seguela. Baina egin zeo zer, begira ari den odoletan. Kristo, odoletan ari da benetan. Ezkerreko eskuko pulzu zainetik. Itxaron, benda bat piniko jogut, kelarekin. Kare, dena ondo? Bai Xavi, ondo nago, okei. Odola ederra da, odola bizitza da. Amavi litro dol daukagu, beraz litro bat galtzen badut. Ez da ezer, amavi, Xavi! Ai ama, Xavi! Ai ama, Xavi! Ai ama, Xavi! Ulertu dut, goazen ospitaleko lari alditara. Ez, ez, osta-osta bitantia dira. ez dupena merezi. Care sargentua! Bai, jauna! Alcia besoanela, sargento! Odolguci agoga duco bai dusurrela, la rial di Taraguas. Marciando! Bai, jauna! Lara, su gita tu cea, frutta su qua so yik, dandu sun bacarra su sarà. Maria, mezeres gelditu zaitez. Hauei kazu egiten. Guk, Karel, txaterrerora eramaten dugun bitartean. berehala bueltatuko gara, zirt eta zart, eta mesedez. Ez amaitu bira eta eutxi musikari, eta dantzari. Bai, bai, eutsi diezaiogun jogun festaren hildori. Musika, danza. Kaka sarra, Karel alu hori, orain zaurito behar. kustunik shavirekin, dansatu nahi nuen unean. Espero dut grabea ez izatea, eta aguro bueltatuko irela. To, orain han dator nire gana ere, ezin dut jasan emakume hau. Baina gaua salbatzen saiatu behar dut. Como dijo mi abuela, sí, hay que que no corre Maria, behin gotzela zai ikusten zaitut gaur. Etxean festa antolatuz, badakizu ala gertatzen da. Ta zu, ondo? Primeran, giro pare gabea. Aizu, irakurri duzu argitaratu berri den azken ez, liburu. Ez, ez, ez da lehenen ere. Ni bukatzen ari naiz, nahi baduzu, pasako ditzut. Badakizu, Ego, kosmikoaren ikuspegiura, ziklizitatea, bizizaren harmonia, eternitatean bilakatzen dena. Atzken finean, jainkoa hori da. Ez dakit nola bizi daiteken, ziurtasun hori gabe. Ziurtasuna esan duzu, jainkoa ez da ziurtasuna. Hori diozu, oraindik zure ni ego barruan bilduta zaudela akatuko diat alu hau. Aizu, barkatu baina, ni ego kosmikoa, jainkoa, edo deitu ezazu, nahi duzun eran, dena da, guztia, bai? Noski. Eta ez dago izan alezin den ezer. Noski ezetz. Beraz, guztia baldin bada, Esser essere i San Biardù, etanò la lite che Gauss abbat, bere funciare funciarechin, contrae sciane anne gotea, gustia eta esser es. Bagna, jankoa bada. Orsio cosca, koska, Ikusten nola joainkoa kontradizioa den, ziurtasuna ez, beraz. Ziurtasuna horren alderantzizkoa da. Dea brua, zure jainko maitea ambigua da. Hain zuzen, lehen, logos eta hitza eta bar ezaten zitzaion. Eta zer, zertan datoz orain, hitza eta logosa. Nola zertan datoz, existitzen den gauzarik ambigoena eta horregatik dibinoena hizkuntza da. Ingelesez, adibidez, apparent hitzak alde batetik esan nahi du dirudi hau da faltsua, baina esan nahi du baita ere argi eta garbi. Hau da, egi borobila. Bo, ni ez naiz ingelesez mintzatzen. Zurionekoak ingelesak. Hau kirioa, annak edo norrekin herrietan egiten du. Eta gero nik baretu behar ekaitza. Ezkerrak Maria ez dela odol berokoa. Ez da batek horretarrago beharko luke. Hausturak haustu, urruntasunak lehundu, zaila da sama osoa atezkan polagatzea, baina ala beharko luke. At, dena at, eta harintasunezko espazio batean sartu. Edo intensitatezkoa, eta hemen bezalkian intensitate gehiagidago. Seania, zu nitaz maite emintzea nahi nuen, nitaz jabetzea. Baina, bera dago, eta zu Lars, se puntura iritsi zara. Orduak eta orduak dira xiniaren alboan. Agian galdu zara, hausar baduzu, segi oso bada. nola egina alda atzeraka, zenia, alboan beste personak daudenean, gero eta denbora gehiago basa, gero eta zailago. Zorion txu bazara onela, Lars. Zorion txu. Ez da gure artean izan ze mudukoa ezin liteke. Alako gogo eta kemenik ez da posible. Baina agian gure artean ere... Barkatu, malko bat, bakar bat, zinez dizut. Malkoa, berdea zen. Bai, berdea zen, Malkoa. Uztirala horia zen, arratxaldea gorria. Malkoa berdea, eta nola legoki orain zure bihotza zen. Eta orain, uste dut, bihotza apur bat ilundu zaidala. Ilun. Ia ilundu. Ia ia ilun. Den dena niri gertatu. Festantu. Ilun irrati drama. Eromako Asociazione kulturale euskara eta Upter Unibertsitateko euskal sailak ekoiztu dute. Radiodrama Euskaraz ikastaroko parte hartzaileak, hau da aktoreak, hauek dira. Festaren espiritua, Paola Rosa. Xenia, Viviana Tomasetti. Lars, Marco Bello. Xavi eta Max, Hugo Pier Giovanni. Anna, Federica Leone. Maria, Rita Iacomino. Lara, Cristina Nistiko. Juto eta Karel, David Santoro. Musikak ikastarako partaideen artean aukeratuak eta komposatuak. Marco Belorenak dira zenbait musika original, eta Alex Mendizabalek eta partaideek egin dute sarrera eta mailerako kantua, Chet Bakerren musika zatitxoekin atondua. Beste zenbait musika, Enzo Abitabile, Liz Kratzperri, Kasbach Rockers, Big Fock, Antonio Rivas, Ozzo Matli, Kruder and Dorfmeister, Bernd Friedman, Oki, Los Fabulosos Cadillac, Kanda bai, Bongoman, Marcello Liberatok mixatua. Bai. Euskara.it Gau eta egun Amodioa dezira Amaik aldiz egun Zu, nire gogoan zu Gau eta egun Amodioa dezira Mushu, mushu. Mushu. Gure, lenengo, mushu. Ia, ia, ia, Ia, ia, ia, Ia, ia, ia. Ia, ia, ia, Ia, ia, ia, Ia, ia, Onda mendiau. Nire. fondamendi hau Zure gatik eta zuretzat izan Zure gatik eta zuretzat izan Den dena zinistu agian Biotzak errurik ez zian Gazaroak ziu Ziu Ziu Ia, ia, iu Ia, ia, ia, ia Ia, iun Ia, ia, ilun Ia, ilun